memlekçiydi. Yemin eden şeytanımış bilemedim dedi. Yedim, işte cennetten çıkmama sebep oldu. Sizde nefsinizin arzusu, aileniz varken elin gelinlerine göz düştüğünüz ne varsa nefis, nefisten kirlenirsin öyle o zinadır ve la takrabu zina buyuruyor Allah. Vazgeç öyle isteklerden. Sonra diyor, senin vaktine parmağımız çoktan olmuş. Bakıyorum, yok. Yersen yediğin dikkat kılın kabul olmuş namaz alınacak. Vazgeçtim ben, bundan mı yiyeceksin? Müslümanın yolu bu. Öyle kolay mı değil. Yıkı. İkincisi, e, şüphelendiğin işi yapma. Ne diyor ya Adem? Ben şüphelendiğim işi yaptım da ondan cennetten çıktım buğday elime gelince yisemmula, yimesemmula, yisemmula, mola, Nerem yisemmola, mola var, Peygamber Efendimiz şüphede vakı olan haramda vakı olur. Bir şeyden şüphelendim, halal mola, haram mola. O haramdır. O ilham meleklerinden geliyor kalbine, onu yine aman diyor Adem Aleyhisselam bize. Bu diyor vasiyetin kıyamete kadar devam edecek ama. Kıyamete kadar her bilen ötekine bilmekten indallah nefsül. Ben şimdiye kadar burada vaaz verdin bir defa bilmedim zannediyorum. Onun için dedem de okunsa tamam edeyim, yazan da var çünkü. Üçüncüsü, üçüncüsü, müşavere et. Ben meleklerle bu avucuma buğdayı aldığımda e, deseydim ki Ey melekler! Bunu yiyin mi, yemeyin mi deseydim, melekler de aman yeme, haramdır o ya Adem, dinlerdi bana. Yüce vereni etmeden onu ağzıma sokmuştu, cennetten atıldım. yüz sene semaya bakmadan ağlattı Allah seni dedi. Yaşık oğlum dedi, o da Peygamber Tabi Aleyhisselam. Ona vasiyet ediyor ama peygamberden peygambere Muhammed Mustafa'ya varacak diyor senin vasiyetin. Demek ki diyor, demek ki diyor, e, bir iş tutacağın zaman müşavere etmedin mi, helâse uğraşsın helâse. Mutlaka yetmiş kişiyle müşavere edeceksin. Yetmiş kişi e, kamil adam bulamazsan, yedi kişiyle olsun, yani kamil insan kendine inanılır, güvenilir, öyle adam bulabilirsen, yedi işiyle var, kardeşim şöyle yürüyüş tutacağı, acaba nasıl olur ola? Bunlardan al, bundan sonra o işe başla. E ben yedi işiyle bulamam, Yahya'nın yarısı hasıp, yarısı istemez. Yani nasıl onlara diyeyim ki şu işi, yani o işten ne mi derler, şöyledir, böyledir derler. Bir kişi bul, yedi defa onu ona müşavir et. Allah'a, Allah'ın delilerinden, sevgililerinden, ulemalarından ilmiyle amel eden bir alimden hocam şöyle sen nasıl olur, şöyle sen nasıl olur yedi defa onu olan müşahedere o alime müşahedere etmeden iktisarsan düşmancalık başından ileri çıkar. Anladınız mı? Yani dördüncüsü kaldı herhalde. Yarın da dördüncüyü söylerim canım. Yok, büyükler alıyor. Mutlaka dördüncüye söylenecek diyorum. Açılın bıraktılar. Muhammeden abdühü kelimesiyle cümlemize hükmü hatimeler telsiz et ya Rabbi. Sanatın ruhsun ruh bizim gelirimiz, benim değil. Kendi dilinin, kalbinin geliri değil bu. Sizin isteğinizden zuhur eden şey. Benim dersim ayrı hazırlanmış, bağır dönüşü tıkkalarım ayrı, konuştuğum ayrı değil. Hiç birbirine münasebeti yok. Yancı, bu böyle geçti. Niyetini bilmiyorum ki. Diğer bilgisi ailelerinizin e, her dediğini tutmayın. Tabi'uhunne Peygamberimiz, halifuhunne Alınlarınızla müsaade edin ama filatına hareket edin. Kadın arası yalan söylemek bile caiz. İki kadın olan, tek kadın geçtiğiniz için yalan değil, bunda haram da bir iki insanı barıştırırken caiz. O diyor ki tabancaya baktım onu vuracağım diyor. O da diyor ki ben gittik yerinde durdu. Ayet ediyordum onlar günlerce. Lakin şeytanım gene az durmuş. Şimdi hasaret ettim. Ben gittikliğini de duymamış ki duyuyor. Aksın insan işte elini çekeceğim diyor. O da diyor ki yani ciddime hareket ediyor, yakında onu devireceğim. Tabancayı. Bu böyle onu bilmeyi o iğrak ediyor. Sonra bir denize alıyor. Ötekine varıyor. O da diyor ki Cenab-ı zaman niye gelmesin? Allah diyor ki belasını versin. Ben artık onunla edildi konuşmam diyor. O da diyor ki ben büyük yerinde durmadım. Keşke onun ettiğini o gittik seviyeye inmeseydim. Pişman oldum diyor. Ağzım nasıl pişman? Böyle diyor birbiriyle barıştırıyor. Bir de kafir alır girerse, etkin ederse onlara yalan söylemek caiz. Sırada yalnız orada bir bahtım var, orada diyor bir alayımız var. Sıralar ne kadar kuvvetimiz var diyor, orada bir şey varmış, dönük varmış, bir diyor, hırkamız var. Hırkamız var. Diyor, orada nasıl sorular, orada da bir alay varmış, orada bir ordumuz var. Bu hep sevap yazılıyor söylediği sözler. Siz katibi korkutuyorsun. Bak yalanın caiz olduğu yer. Kadın diyor. Bir sözlükte lafın hilafına hareket et. Ben diyor. Hanımın Havva olmasaydı cennetten nazdım. Onun nazına katlanamadım. Aman ya Adem. Bu buğdaydan yetmiş olmaz gibi o yerini bana da yedirtti, işte yeryüzüne bunu mu sığındık biz? Hepimiz ehli cennetlerdik şimdi. Onu şeytan melhul indirdi, dünyana meydana geldik. Ya Adem dedi, eğer benim e, kitap vereceğim sana, bütün peygamberlere kitap vereceğim, onun vücudundan dışarı çıkmazsanız tek yer yine cenneti bulacaksınız dedi kabul ettin ya Rabbi dedi. İnna erazmel emanete ale semavati vel arz vel cibel feedeyne en yahillâ ve estakne minhâ ve amelâ insan. Diyorlar yalnız o kadar zengin ki yani seni kanstan veriyorlar. Aksız utanmasanız. Aksız utanmasanız Hocam, utanmayalım ne olalım, işimiz var, gücümüz var. Bırak ya abici. Yok, büyükten şey bırakma. Ölçem bırakmam ben, dünyanın başı size muhabbetin vardı, eline geçtiniz. Bir tek diyorum bak, kitabı da de, kalbine çıkıyor gelmesin, uzanacak diye. Kan şerifte adamın birisi. Bu da Mecna ile de yazdı. Hanımı diyor ki, damın başından, hanımla kocasına diyor ki, herif biraz geri gelin, efendim, Bişemsil hadi. Peygamberimiz ne buyurdu diyor. Şadirihim ve ne? kadının sözü ben kendini aşağıya kırdan, kıldım. Uyluğu kırk edemedim. Uyluğu, kırılmış. Her Settarın düğün hep başına girişmişler. Bu ne? Sözünü tutma dediler ya, bu kadar mı cire oğlum? her şeyden kafasına bunda hikmet var. Hikmet var. Resulullah'ın hadisi hep mucizedir. Hikmet niye hikmet olacak? İnan uyuyor musun? Yüzden kaldın, yüzden kaldın, her şeyden kaldın, ailenin eline bile esir oldun. E nasıl bunda hikmet var diyorsun? Vallahi, billahi, tallahi. Çünkü Resulullah boşa konuşmaz hayatında. Boş ve la yankızu anil hava. İyiye illa vahyiye. Ne konuştuysan Allah'ın vahyiyle konuşmuş. Hadisinde hikmet var diyor. Ben ona inanırım. Yapalım bakımdan. Sürün, sürün, sürün Enayi adam. Kendini damdan atmış, ayağını kırmış daha hikmet var. Gitti sonra harp ilan olmuş. Hazreti Muhammed'i, torunları Hazreti Hüseyin'i bir sene başındaki hurantalarıyla beraber iman, iman tarafından yani o işte Bağdat, Basra, Küfe, Küfe, Kerbela, e, Kerbela, meydan muharebesi Hazreti Muhammed'in torunu davet ettiler, yeniden muhalif oldular, mevcut akdes ifade haydin Hazreti Hüseyin ölecek. Haydi askere. herkesi ev ev giriyorlar, ev ev giriyorlar. Bunun evine girdiler. Dediler haydi askere. Soytarlı yap, soytarlık e, yapıcı yapmak. Asker sindirdiler. Hazreti Muhammed'in torunu e, Hazreti Hüseyin'i öldüreceksiniz dediler. Dedi, benim ayağım kırıldı dedi. Baktılar, sınıf diye ayağa sarıl da efendim ayağını ben hazırım. Kurban olduğum Allah Hazreti Hüseyin'i öldürüp de Yezidilerden olmadım elhamdülillah. Kadının sözünü tutmadığım için yani bundan kurtardım. Şimdi tam ahalisi Şam'daymış bu. O adama ilgilenmişler. Keşke bizim ayaklarımızın iki kırılayıp da Hazreti Muhammed'in torunla kılıç çekeminden olmayaydı. Ortaya aldılar. Etmeyin kardeşim, biz geriye dönelim. Bize biat etmenin için çizdiniz. Şimdi harp etmek istiyorsunuz. Yapmayın dedi. Yok, o Resulullah'a hakaretimizden yapacağız dedi. Radyonuzda çıkıyor mu? Esen okurken Ali Yülveliyullah değil. İşte onların babasıydı öldüren, Alevi oldular. Kendiler itikadını da kaybettiler ehli nar oldular, Hazreti Ali'ye basmaya başladılar, bütün kafir oldular. Yani Ali'nin gönlünü verelim de Hasan'ın, Hüseyin'in şeyini bizden affetsin diye, bak batıl intikada. Gittim İran'da, tek minare yok diyor, Ali Zil Veliyullah diye okunmayan esen diyor. Yani Türkiye'nin içinde şöyle günah ettik, böyle fena memleketimiz yer yediğine acırım, en büyük İslamiyet Türkiye'de yaşayır o Yehudler Hazreti Hüseyin'i tuttular. Başındaki cemaati tüm öldürdüler arkadaş. Bütün o peygamberin torunlarından en güçlü olduğu için Zeynel Abidin kaldı. Ondan geliyor şimdi Yehud silahı. Hazreti Hüseyin dedi ki, etmen gözüm yaptın. haddi ikincisi yerinde hakkımı da helal edeyim de öleyim ne olur dedi yani diğer yan oldular. Nasıl acımanlar? O bizim Hasmata Zühra'mızın kulu, Hazreti Muhammed'imizin torunu, Hazreti Ali'mizin yavrusu, yavrusu. O Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan cennetin şebaplarını öyle hep büyük insanlar. Lakin geri bir net öyle öldürürsek biz müstahaklarız. Ökçesimiz yere vurunca kınar sarrabıyla yani aladağın suyu gibi o böyle çıktı. Ya Rabbi içmeyin de dedi. Neren öldürecekler? Hazreti Muhammed'in ümmetine şefaat edeyim onun yerine ya Rabbi. düşünerek o sudan içmeden içer. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sana daha neler söyleyeceğimden bu sene inşallah. Devam et de bak. Neler var, neler var, gelinmemiş neler var. Hazreti Hamza'yı yetmiş parçaya ayırdılar. Uhud dağında yetmiş defa cenaze namazı kıldı Peygamberimiz. Ne diye böyle biliyorum ya Muhammed, bir değil mi birlesek de bir bulsam Buna zulmüyorum. Kerbela'da yetmiş sene torunlarımı öldürecekler de onun cenazesini kılıyorum. Onun cenazesini kılıyorum. Sonra ne oldu? O felaketlerden sonra o bacılarımız, annelerimiz diyeyim ben. Peygamberimizin torunu, torunun torunu. Fatıma anamızın torunu. Yani o gittik Fatıma, iyi bilsinleri neyi? Yublak deveye bindirdi kafirler o yedikler. Önünü arkasını gürelim giderken değil, yeşil kadın o zeynel abidin. Böyle hakaret ettiler. Allah sizi eline ırzımızı namusumuzu teslim etme ya Rabbi. Görüyor mu kafirin yaptığı işi? Ya lakin Yeğenin örtücü ikiye bölündü. İkiye bölündü, bir tarafı arkasını, bir tarafı önünü örttü, Şimdi göreniniz varsa, aşiret arasına niye gittiniz ise, örtücü ikiye görülmüş develer var, ta o cinsten geliyor o develer. Anlayabildiniz yani. Bu, bu kadar yakamı bırakın Allah'ım. Yani hastalandım, vay cemaatim, vay diye. Siz bana aşık değilsiniz, ben size aşıkım. Peygamberimiz ümmetini beni çok sever diyor, ben sünnetimi çok severim. Peygamberimiz diyor ki ümmetim beni o kadar şeyine, iktidarına hain değil. Ben ümmetimi daha çok severim. Çünkü anamdan düştüm, Türkiye'ye kapandım, milletimi isterim dedim. Onlar beni bilemezler o kadar seviyor. Siz hocanın, hacının kıymetini, kadrini pek Onlar size aşık. Bunu anlayın. ilgiler. Efendim o yüzlü dilerden de tehlikeye, tehlikeye, zarara uyuyan oldu mu? Böyle bir odada cemaat vardı. Kitap bunu da tarih yazıyor, belki sen de diyorsun. Orada dedi ki Hazreti Hüseyin'e Dehyan'ındaki yavrularına hakaret üzerinden bela çekmeyen olmadı hiç. Biri ihtiyar 40 yaşında ayağa kalktı. Ben de onları öldürenlerden yani bu askeri içindeydim. Ama 80 yaşına kadar benim başıma bir felaket gelmedi. Ne yalan söylüyorum. Adamcağız mahcup hale gelince e, kira yanıyormuş kira. Kirayı onarmamı için varmış bu ihtiyar. Kiradan diyor fırının ağzından, çilek ocağının ağzından gelen gibi bir alaf geldi diyor. O ihtiyarı yaktıyordu, kendini bir havuza attı, hem yanarak hem boğularak huzurdan, camiden geberdi diyeceğim ya, yani Türkiye yakışmıyor. Öyle zıvardı gitti diyeceğim, öyle gitti. Ya göğüslere e, böyle bir şey yapıldı mı büyük tehlike gelir. Allah göğüslerimde bir uzatmasın. Amin. Allah cümlemizi affetsin. Tarih-i müstakimden ayırmasın. Orucumuzu, namazımızı, ibadetimizi kabul etsin. Salli ve sellim ve barik ala eşrefi nuri cemil. Enbiya'i vel mursalin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Rızalillahi Teala. Fatiha. Sesli dolar, sesli dolar. जो dönesin Gözyaşı dönme doğru

dağda Gülmezem gayrı Gönül dosta gider Gelmezem gayrı Gönül dosta gider Gelmezem gayrı Ne gam bu dünyada Bin kez ölürsem hay hay ne gam bu dünyada Bin kez ölürsem anda ölüm olmaz Ölmezem gayrı anda ölüm olmaz Ölmezem gayrı Tatlı canım yansın aşkın oduna Hay hay tatlı canım yansın aşkın oduna Aksın kanlı yaşım silmedim gayrı Aksın kanlı yaşım bilmezem gayrı Ben yandım aşk ile ta olunca Ay ay ben yandım aşk ile ta olunca Boyandım rengine solmazam gayrı Boyandım rengine solmadım gayrı Beni irşad eden mürşidi kamil hay hay Beni irşad eden mürşidi kamil Yeter bir el dahi Almazam gayri Yeter bir el dahi Almazam gayri Faniden bakiye Göç eyler olduk hay hay Faniden bakiye Göç eyler olduk Yöneldim şu yol bilmezem gayrı Yöneldim şol yola dönmezem gayrı Varlığa yokluğa değmişem ben hay hay Varlığa yokluğa değişmişem ben Bugün cana başa kalmazam gayrı Bugün canı başa kalmazam gayrı Muhabbet bahrının kayası oldum hay hay Muhabbet bahrının kayası oldum dalmadan gayrı gerekmez ceyhuna dalmadan gayrı dilerim fazlından ayırmasınlar ay ay dilerim fazlından ayırmasınlar hocam senden özge sevmezem gayrı Hocam senden özge sevmezem gayrı Yunus bunu söyler aşkın dilinden hay hay Yunus bunu söyler aşkın dilinden Gerçek aşık isem Ölmeden gayrı Gerçek aşık isem Ölmeden gayrı Allahümme salli ala Seyyidina ve Nebiyina Muhammed Ey aşık didar ulu dana gönül verey canım Ey aşık didar ulu dana gönül verey canana gönül verey canım Al yara değil candaki canana gönül ver Maşuk Ali Talib'e Love